Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbdienas rīta pulksten 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Labrīt, labrīt, rādījum arī klausītāji šeit, es priesteris Jānis un šajā rītā turpinam dienas katehēzi un patiesībā šodien arī noslēdzam uh, lasīt dokumentu par priesteru formāciju, Vatikāna otrā koncila dokumentu, kas ir veltīts priesteru formācijai. Ar to gan nenoslēgsies katehēzes, kuras ir veltītas e, priesteru formācijai, jo nākošu nedēļu, ne, šo piekdienu jau um, pie mums viesosies uh, Eh, priesteris eh, Toms eh, Prieduliņš, kas ir garīgais tēvs seminārā, un nākošajā nedēļā mums būs gan rektors, gan vicerektors, tas ir priesteris Marcins un priesteris Andžējs arī ciemos, kur mēs aprunāsimies nedaudz personīgākā, varbūt tās tā teikt, personīgākā veidā, vai no konkrēto amatu funkciju perspektīvas par to, kā tad ir gatavot priesterus un uh, kādi ir izaicinājumi, kas, ehm, kādas mācības varbūt tās arī paši formātori ir guvuši un, un, un kādas ir šīs mm, pieredzes. Tas ir plāns, bet šodien vēl šodien nedaudz ehm, no Vatikāna otrā koncila dokumenta par priesteru formāciju. Pirms mēs turpinam šo katehēzi, gribu ehm, jau saulaicīgi brīdināt par to, ka liepājas frekvence uz kādu laiku tiks atslēgti, jo notiks darbi. Tātad pēc šīs katehēzes visdrīzākais uz kādu brītiņu pazudīs rādījuma arī no ētera, tikai tādēļ, kad Liepājā notiks e, frekvences uzlabošanas darbi. <clears throat> Jākaps ir Liepājā un viņš eh, tad ziņo, kad būs uz mazu brītiņu eh, pārtraukums. Tā kā, ja gadījumā nedzirdat, um, tad neuztraucieties, drīz vien dzirdēsiet. <laughs> tā kā nekāda pamata raizēm. Ehm, mēs pie tā strādājam, lai tiešām uzlabotu arī uh, šo vajadzīgo antenu un skanējumu un tā tālāk. Bet uh, pie šīm praktiskajām lietām gribu uh, piebilst, ka arī katehēzēs jūs varat iesaistīties vai no Liepājas, no Krāslavas, Reizeknes vai jebkuras citas vietas, kur vien jūs klausāties Radio Marija Latvija. Uh, Ehm, un iesaistīties zvanot vai sūtot īziņas ar saviem jautājumiem, vai varbūt tās arī padaloties ar kādu ehm, interesantu, <clears throat> vērtīgu pieredzi. Ehm, protams, vislabāk, ka tā būtu saistīta tieši ar priesteru formāciju. Varbūt tās varētu pateikt priesteru tādu kalpojumu un dzīvi kopumā, jo tas būs, tā būs nākošā tematika, nākošais dokuments, kur lasīsim, kad noslēgsim šīs katehēzes. Nu tālūk. Bet šodien vēl, šodien, kā jau es saku, pieteicu, mēs turpinam pārdomāt par priesteru formāciju un, un gatavošanos priesterībai, un tāda viena no nu, nevis viena, bet eh, noslēdzošā nodaļa eh, ir veltīta eh, tādai tematikai kā tiešam sagatavošana tiešajam pastorālajam darbam. Galu galā tas ir viens no mērķiem sagatavot jauno kandidātu tam, lai viņš varētu tiešām labi kalpot cilvēkiem, pie kā tiek sūtīts. Uh, Nu jā, un, un, eh, <clears throat> un šajā gadījumā eh, pārdomāsim, kas tad ir šie aspekti, par, kad runājam par tiešu priesteru sagatavošanu pastorālajam darbam. Un viena no pirmām atziņām ir, ka pastorālās rūpes, eh, pastorālajām rūpēm būtu jābūt pamatā visam semināra audzēkņu formācijas procesam. Tad pastorālās rūpes – savā ziņā ieaudzināt eh, šo, eh, šo tādu izpratni par pastorālo mm, kalpojumu, pastorālo darbu, ar kuru eh, tad arī kalpot, var kalpot cilvēkiem un ir aicināts arī kalpot cilvēkiem tādā mm, ļoti tiešā veidā. Bet pie tā ir jāstrādā arī lai apzinātos, kādi tad ir šie pastorālie kalpojumi veidi un uz ko tad eh, tieši tiek aicināts šis jaunais kandidāts jeb audzēknis. Eh, un te arī tiek norādīts, eh, kad lai pienācīgi tiktu sagatavot šim pastorālam kalpojumam, tad ir nepieciešams pievērst īpašu vērību arī mm, tiem konkrētajiem aspektiem, ar kuriem tad uh, priesteris pamatu pamatos kalpo, un šeit tiek uzskaitīts. Īpaši nosak, pasakot, ka tā ir katehēzācija, tātad katehēzes mm, došana, ticības mācības eh, skaidrošana, ticības skaidrošana un no, nokomunicēšana, nodošana tālāk tiem, kuri ienāk baznīcā, kuri vēlas uh, kļūt par eh, katoļiem, kur vēlas kļūt par uh, Eh, par kristiešiem spēt tad arī komunicēt un runāt par šīm lietām. Nu, šīs radiokatehēzes varbūt tās arī savā ziņā ietilps, nevis varbūt tās, bet ietilps šajā, šajā kategorijā, eh, kur varbūt tās nav, mēs varbūt tās ļoti, ļoti elementāras lietas neapskatām, eh, kaut gan arī tās es domāju, ik pa brītiņam kaut kur jau mēs arī apspriežam un pārunājam, <clears throat> bet eh, šobrīd, eh, šobrīd mēs īpaši iedziļinamies, kā jau es saku, Vatikāna otrā koncila dokumentos, jo tie ir tas autoritatīvākais avots, kurā mēs uzzinām par to, ko tad baznīca māca – kas tad ir tā baznīcas eh, mācība un uz ko mēs kā katoļi, eh, pat varbūt tās teikšu tā, kristieši esam arī aicināti. <clears throat> Kādā, kāds tad ir šis mūsu kristīgais aicinājums? Nu tālūk, bet bez eh, katehēzēm, tātad bez tādas ticības uh, mācīšanas, skaidrošanas, ir arī citi aspekti, kam jāpievērš īpaša uzmanība šajā priesteru sagatavošanā, lai šo pastorālo darbu varētu veikt. Un tiek uzskaitīti vēl vairāki aspekti, kā piemēramais sprediķošana. Jā. Uh, ik pa laiciņam kādreiz nākas satikt eh, cilvēks, kuri saka, jā, nu katoļiem jau tā, tas dievkalpojums, jeb tā liturģija ir, eh, ir tik, eh, tik noteikta un tik strukturēta un tā, uh, un ka Dieva vārda skaidrojumam ir maza vieta ierādīta, nav tik būtiski, kā, kā tas ir pie protestantiem, kur, kuri skaidro daudz izsmeļošāk un garāk, un, un viss arī dievkalpojums eh, bez maz vai eh, tā kā ir eh, vērsts tieši uz Dievu vārda tādu apceru un skaidrošanu. Nu, mūsu uh, gadījumā mums ir liturģijā, vismaz man gribētos domāt svētajā misē, ļoti uh, eh, līdzvaroti, uh, eh, līdzvarota šī, šis dievkalpojums, ka no vienas puses ir Dievu vārds, mēs klausāmies lasot bībeli, un tad seko arī sprediķis, homīlija, uh, ko priesteris dod, Un pēc tam, protams, seko arī euristiskā daļa, uh, un, nu, un manuprāt, ir ļoti uh, līdzvaroti tādā ziņā, kad eh, mēs eh, baudam visu eh, šo noslēpumu bagātību, bet jā, jāpievērš īpaši uzmanība, uzmanība ir arī sprediķošanai, un te tas tiek izcelts, ka to nevar atstāt tādā um, ehm, no nu, pašplosmā, gan jau, gan jau ar laiku iemācīsies, tā, kad sāks runāt, tad jau iemācīsies, nē, nu ir jau kaut kādas lietas, kuras, protams, uh, apgūst eh, praksē, eh, ne, nu, izkopju, varbūt tās tā būtu pat pareizāk teikt, izkopju praksē, bet vienlaikus kaut kādus pamatprincipus un lietas, kā, kā sagatavot eh, sprediķi, kā strukturēt sprediķi, arī tā skaitā, nu, kā izvēlēties varbūt tās uh, um, tematikas un tā tālāk, bet eh, vajadzētu, manuprāt, iekļaut arī to, kā tad uh, notiek uh, sprediķošana, nu tieši tas pats, pati sprediķošana, kā, kā tiek runāts, cik skaidri vai neskaidri un kādā veidā izmanto uh, nu, es domāju arī e, retoriskos kaut kādus līdzekļus, lai tiešām pasludinātu Dievu vārdu un e, spētu uzrunāt cilvēkus, jā. Bet, nu, tā jau ir tāda plaša joma, kur ir pat vesels priekšmets, e, vismaz manā laikā bija seminārā uh, homilētika, uh, un es pieļauju, ka vēl joprojām ir. Nu jā, un tad, tad mācās, kā, ko darīt, kādā veidā uh, Nu, un, protams, eh, droši vien arī rakstura īpašības un, un, un, un talanti un eh, viss, kas cits nosaka to, kādā veidā tad notiks šīs prediķošana, bet kaut kādas pamatlietas tomēr eh, jau semināra laikā aicina ielikt šiem jaunajiem kandidātiem. Vēl bez katehizācijas un sprediķošanas ir arī tāda lieta kā liturģiska liturģiskais kalpojums, sakramentu svinēšana, karitatīvā darbība, dialogs ar tiem, kas maldās un ir vāja ticībā, kā arī citiem pastorāliem uzdevumiem. Kandidātam ir jābūt labi sagatavotam kā garīgajam vadītājam. Tātad jābūt arī garīgā vadītāja prasmei. Tas arī šeit tiek teikts, jo uh, man šķiet arī pāvests Francisks vai, vai iespējams pāvests Benedikts jau eh, par to runāja visdrīzākais. Katrs no pāvestiem eh, par to ir runājis, kad eh, priesteri funkcijas nav jau tikai tādas, nu, kā saka, birokrātiskas, es izpildu noteiktas funkcijas un viss, bet kad es pildu un, un ar šeit lasot šo dokumentu pašā sākumā dzirdējam, kad, kad tā uh, tā viena no pamat eh, lietām ir būt par garīgo tādu eh, vadītāju eh, cilvēkiem, un šeit atkal tiek uzsvērts tas aspekts, kad ir jāapgūst prasmes, garīgā vadītāja prasmes, vai ne? Un, un jā, šis aspekts varbūt tās um, kādu laiku nav bijis pietiekoši novērtēts, bet um, gribas pateikt, tas ir tāds uh, visa aicinājuma uh, sirds, visa aicinājuma būtība, vai ne? Tādā ziņā, kad eh, tev ir jābūt kā garīgajam vadītājam, pavadītājam, eh, līdzgaitniekam, eh, kurš tad var cilvēkus vest pa šo ticības ceļu un, un atklāt varbūt tās ar ticības patiesības, gan caur šo uh, katehizāciju, tātad ticības mācīšanu, gan sprediķošanu, gan savu kalpojumu sakramentālā veidā un karitatīvā, ja citādos veidos, kas, e, mm, kurā draudzē ir e, nu, notiek, ja, bet nu, tam ir jābūt e, sagatavotam. Ja varbūt tās kādreiz to varēja uzskatīt par tādu, nu, ja jau, ja jau saņem ordināciju, tā tad jau ir gana zināšanu, un uz tā pamata tad var arī veikt arī tādu garīgo vadīšanas praksi, bet, manuprāt, mūsdienās uh, ja tam specifiski netiekam gatavoti, tad tas varētu būt tāds diezgan izaicinošs uzdevums. Līdz ar to, jā, man šķiet, vismaz man personīgi ļoti patīk šis aspekts, kad tiek izcelta arī šī joma un kad ir jābūt uh, sagatavotam uh, arī šādai garīgās vadīšanas praksē, un, un, un tas nozīmē, ir arī noteiktas lietas uh, vai principi, uh, Nu, metodes, eh, kuras arī mēs varam piekopt, lai varētu palīdzēt cilvēkiem. Protams, tas nav par metodi un nav tādām lietām, bet nu vien, nu, no vienas puses mums ir jābūt arī kaut kādai struktūrai un izpratnei eh, par cilvēku garīgo dzīvi, par cilvēku arī eh, psiholoģiju, arī šos aspektus mēs nedrīkstam ignorēt garīgajā dzīvē, nedrīkstam pateikt, kad Eh, garīgums tiek psiholoģizēts, eh, kā eh, esmu dzirdējis dažu brīdi tiek teikts, vai ne, nu, kad mums ir, kā priesteriem, aicinājums skatīties uz cilvēku vispārīgi. Tāpat tās kā arī formācijā šeit tiek paredzēts, <clears throat> kad tiek ņemti vērā modernie zinātniskie secinājumi gan pedagoģijā, gan psiholoģijā, gan socioloģijā, šeit pat arī tiek rakstīts, kad audzēkņi ir jāiemāca piemērotā veidā un saskaņā ar baznīcas autoritāšu priekšrakstiem, izmantot tos palīg, palīg līdzekļus, kurus piedāvā pedagoģija, psiholoģija un socioloģija. Um, domāju, ka tagad varētu uzskaitīt eh, droši vien vēl arī citas zinātnes vai, vai jomas, nu, piemēram, antropoloģija un, un varbūt tās vēl kaut kas eh, cits, kas, kas būtu eh, tā vērts, lai tiešām eh, apzinātos, zinātu un prastu izmantot kaut kādas lietas, vai ne? Un, un tāpat tās attiecas arī uz to, kas ir šķiet tik ļoti nu, ar ticību saistīts, ka to arī nevar atstāt tādā, mm, nu, no vienas puses ir, ir savā ziņā ir grūti, no vienas puses negribas pateikt, ka vajag ļoti profesionalizēt, izmantojot tehnikas un, un metodes un visādas tādas lietas. No otras puses tieši to vajadzētu arī nā, darīt, lai, lai novērst varbūt tās ar kaut kādas, kaut kādu ļaunprātību un, un paviršību un, un vienkārši uh, nezināšanu um, attiecībās ar cilvēkiem, kam tiekam sūtīti kalpot, vai ne? Tā kā, nu, jā, tur delikāta tāda robeža, bet uh, katrā ziņā mēs tiekam aicināti um, šajā formācijas procesā apgūt tādus pamatus, lai, lai tad varētu tiešām uh, pēc iespējas uh, tādā pilnīgākā veidā arī kalpot un dažādākos veidos arī kalpot cilvēkiem. Visbeidzot, pirms muzikālās pauzes vēl kāda atziņa, <clears throat> kas eh, šķiet atkal tik ļoti elementāras, nu tādā ziņā, ka ļoti tādas pamatlietas tiek uh, pateiktas uh, no vienas puses uh, gandrīz vai uh, smiekli, nu, vai tiešām kaut kas tāds ir jāsaka, bet laikam ir bijis tāds periods, kur, kur tas ir atstāts novārtā un varbūt tās mm, nepietiekoši attīstīts un šobrīd ir iekļauts šajā uh, Vatikānā dokumentā un kas, manuprāt, arī mm, nu, izceļ mūsdienu situācijā uh, vēl jau vairāk tu aktualitāti šādām, šādiem principiem, šādām uh, šķietiem pamatlietām, uh, kam ir jāpievērš vērība. Un tātad, kas tad šeit tiek teikts, citēju. Kopumā audzēkņos jātīst tās prasmes un spējas, uh, kas īpašā, īpaši noderīgas saskarē ar cilvēkiem, kā prasme uzklausīt citus un spēja mīlestības garā atvērt sirdi dažādām cilvēku vajadzībām. No, ja prasme uzklausīt un atvērt sirdi uz cilvēku eh, vajadzībām, nu, atkal ļoti vispārīga, eh, ļoti vispārīgs varbūt tās tāds aicinājums vai, vai tāda eh, prasība – un tāpat laikā ļoti cilvēciski ļoti arī saprotama, jo bieži vien cilvēks nākot uz baznīcu, nākot pie priestera vai, teiksim tā, pie garīgā vadītāja, līdzgaitnieka, vēlas, lai <clears throat> tiktu uzklausīts pamatu pamatos. Nevis, lai vienkārši atrastu, <clears throat> atrastu, kā teikt, pareizus pareizes frāzes, ar ko um, vienkārši gudri pamācīt cilvēku, bet vispirmām kārtām uzklausīt. Un, un tas jau pats par sevi var būt ļoti dziedinošs process, kad, mm, kad priesteri, piemēram, nenotiesā, nenosoda uzreiz, uh, kad necenšas uh, kā tāds inženieris, uh, inženierēt cilvēka garīgo dzīvi vai, vai uh, vispār cilvēcisko dzīvi problēmas mēģinot risināt, kas šķiet ļoti dabiski, <laughs> protams, bet, bet kas varbūt tās nav, nav tas uzdevums, kas e, kā garīgajam tēvam, kā garīgajam vadītājam, kā priestieram ir e, <clears throat> jāpilda. Tādēļ līdz ar to tas uzstāv, prasme uzklausīt citus un, un spēja mīlestības garā atvērt sirdi dažādām cilvēku vajadzībām. Nu, ja, uh, Eh, ar tehnikām un, un metodēm to būs grūti panākt, bet varbūt tas, tas ir labs sākums, lai, lai to mēģinātu um, nu, iemācīt vai um, eh, jau ir tāds vārds iespējināt, um, padarīt iespējamu to, kad, uh, kad jaunais priesteris, uh, nu, priesteris kopumā mm, var gan uzklausīt, gan, gan atvērt sirdi uz citu cilvēku uh, Eh, vajadzībām, īpaši, protams, garīgajām vajadzībām un garīgajiem izaicinājumiem. Nu jā, tālūk, atgādināšu telefonu numurus tiem, kas vēlas iesaistīties, uzdodot jautājumus, vai varbūt tās arī padaloties ar savu kaut kādu pieredzi, lai no tās mācītos eh, mm, kaut ko par formāciju, par formācijas vajadzību, par tās eh, no nu, dažādību kompleksumu varbūt tās pat. Uh, tad īziņas varat sūtīt 266 77 272, bet zvanīt 679 69 131. Aba tēvs, aba tētī, paņem mani klēpī un apmīļo. Paņem mani klēpī un apmīļo. Aba tēvs, aba tētī, aba tētī, aba tēvs, aba tētī, lai pieglaužos cieši pie tavas sirds lai pieglaužos cieši pie tavas sirds. mīlestības pļāvās dejo, mīlestības pļāvās līdot, mīlestības pļāvās gavilē, mīlestības pļāvās kuliņot, mīlestības pļāvās. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labrīt, labrīt, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un dienas katehēzē runājam par priesteru formāciju un šodien arī noslēdzam lasīt dokumentu, kas ir veltīts eh, um, jauno priesteru formācijai, tātad eh, sagatavošanai tam, lai varētu veikt šos pasturānos arī kalpojumus, un šodien īpaši tad arī pievēršamies eh, nodaļai ar nosaukumu sagatavošana tiešajam pasturālajam darbam. Eh, atceramies vakar tiem, kas bijām piesāgušies katehēzei, tad runājām par filozofijas un teoloģijas nepieciešamību eh, šajā procesā, lai varētu arī intelektuāli sagatavoties un, un spēt iesaistīties dialogā arī eh, tādā uh, intelektuālā līmenī, tad tagad mēs lasām un pārdomājam par to, ka bez šī intelektuālā līmeņa uh, Eh, viena pamatlieta, kas priesterim būs jāveic, ir pastorālais kalpojums, kas izpaudīsies dažādākos veidos un ļoti spēcīgi tieši caur katehēzēm, caur sprediķošanu, caur sastapšanos ar cilvēkiem, caur liturģiju, caur um, garīgo tādu uh, pavadīšanu, vadīšanu, līdzkaitniecību. Nu jā, bet uh, šajā uh, Eh, pastorālajā tādā garā audzināt un ievadīt eh, jauno kandidātu prasa mm, diezgan lielas pūles un, un māku. Man pat eh, tāpats lasot un klausoties, pārdomājot to, kas te šeit tiek rakstīts, tas, tas tāds, jā, uzdevums, kur, kur, kur vajag um, ne tikai zināt, ko uh, kam ir jāsagatavo, <laughs> bet arī to prasti izdarīt. Par to mēs klausīsimies un uzzināsim uh, jau nākošajās katehēzēs, jo viesosies arī Rīgas garīgā semināra um, formatori, tātad uh, tie, kas ir atbildīgi par jaunajiem uh, priesteriem. Bet um, šajos uzdevumos, pastorālo uzdevumu uh, sagatavošanai eh, šeit Vatikāna dokuments, no nu, tātad baznīca aicina ar tādiem vispārīgiem varbūt tās principiem un tomēr aicina šos principus eh, likt lietā un eh, sagatavot labi šos jaunos kandidātus savam kalpojumam, arī lai nebaidītos izmantot uh, Mm, šos dažādos palīgi līdzekļus savā kalpojumā, kā es jau minēju, pedagoģiskos, psiholoģiskos, socioloģiskos, droši vien varētu pievienot vēl kādus citus eh, zinātnes jomas, kas varētu palīdzēt eh, varbūt tās sagatavoties un arī beigt eh, savu, savu pastorālo kalpojumu. Bet arī šiem jauniem kandidātiem rūpīgi jāsagatavojas tam, lai prastu uh, rosināt un atbalstīt laju apustulisko darbību. Tātad šeit vēlreiz uzsvērts tas, par ko mēs lasījām, eh, pārdomājot eh, dokumentu, citu dokumentu, Vatikāna otrā koncila dokumentu, kas bija veltīts laju apustulātam. Un šeit tiek uzsvērts, kad arī, arī šīm attiecībām ar lajiem, arī šim ar laju apustulāta um, tādai izpausmei, arī jaunie kandidāti ir jāsagatavo. Uh, lai viņi spētu uh, rosināt, prastu, rosināt un atbalstīt laju apustulāta darbību. Un par to mēs lasījām un pārdomājam uh, arī ļoti interesanti redzēt, uh, cik, cik uh, lielā mērā un, un cik nu, tiešām tādā uh, cieņā ir šis lai apustulāts un, un ka to vajag novērtēt aizvien vairāk, aizvien vairāk. Uh, Ne tikai tādēļ, ka priesteru trūkums ir un mums vajag atrast veidus, kā varbūt tās pildīt šo mūsu misiju, pasludināt Dievu vārdu, bet arī tādēļ, ka tas ir mūsu kopīgais aicinājums arī pasludināt šo labo vēsti, un katrs to dara atbilstoši savam aicinājumam, ne? un to arī novērtēt arī priestirim, kā jaunam kandidātam uz priesterību, arī to mācīt, to parādīt, atklāt. Uh, Turklāt arī veicināt dažādu un sekmīgāku apustulātu formu izmantošanu, veicināt un sekmēt, veicināt un sekmēt apustulātu formu izmantošanu, dažādu un arī sekmīgāku apustulātu formu izmantošanu. Nu, pirmais, kas nāk prātā, protams, ir uh, mēdī. Mēdī, mēdī, par to mēs runājam, kad, um, un es, man arī gribētos domāt, kad uh, šobrīd, kad samazinās cilvēku skaits baznīcās, apmeklētāju skaits baznīcās, kad mēs tomēr varam uzrunāt un, un iedvesmot un, un pavadīt arī ar mēdīju starpniecību. Nu, radio arī kā viens piemērs, bet nav jau tikai viens radio, arī ir arī citi gan video formāta mēdī, gan rakstiskais mēdīs, ne, ir dažādi veidi kā, un varbūt tās tiešām, um, nu, ievadīt arī šajās praksme, prasmēs un, un, un, un uzdevumos, kā ļoti liederīgos veidos, ko var izmantot sava darba, pastorālā darba arī veikšanai. Un, protams, visi nebūs uh, uh, eh, mēdīju personības un, un, un lieli žurnālisti un neveidos uh, milzīgus uh, saturus un tā tālāk, bet varbūt tās, uh, varbūt tās kāds uh, tieši šo mēdīju pratību arī tādā nu, no vienkāršākā uh, veidā, līmenī, uh, tomēr var atrast kā liederīgu savam apstulātam, savam mm, pastorālam uh, kalpojumam. Līdz ar to, jā, uh, Tas, es domāju, par to arī eh, regulāri mūsdienās šī brīža situācijā runā dažādos līmeņos arī baznīcā. Tas nav tikai Vatikāna otrā koncila dokuments, lai gan jāpievērš vērība, kad par to jau aizdomājās pirms eh, vairākiem desmitu gadu, kad tika rakstīts šis dokuments. Jā. Semināra audzēkņiem jāpierod dzīvot patiesi katoliskā garā – kas pārsniec savas diecēzes tautas vai rita robežas, lai viņi būtu atvērti visas baznīcas vaidzībām un sirds dziļumos gatavi sludināt evaņģēliju it visur. Un šī tāda ideja par to, ka baznīca um, ir universāla, katoliska, ne, un kad arī pie šīs atziņas uh, ir, ir jāpierod, un, un kad šo atziņu ir uh, jāpadara par savu arī savā uh, kalpojumā, un es domāju, situācijā, kad, uh, piemēram, rietum, piemēram, es rietumu pasaulē, kur es ieskaitu uh, Latviju, Baltiju, Latviju varbūt tā šajā gadījumā, jo īpaši uh, trūks priesteru, aicinājums skaits sarūk, ir nepieciešamība pēc, um, nu, importa <laughs> priesteriem, ja tā varētu teikt, nu, lai, lai šīs funkcijas varētu pildīt nezinu, vai tas ir tas uh, optimālais variants, un tomēr uh, tais brīžos, kad jau saprotam vai redzam, kad um, ir trūkums un nākotnē līdz ar to, kad nav jaunu kandidātu, būs vēl lielāks trūkums, tad ir jādomā par šādām lietām, un tad mēs arī varam novērtēt to katoliskumu, kas, protams, pieprasa gan no uh, esošā klēra, uh, eso, esošiem priesteriem pieņemt jaunos priesterus, kas varbūt tās ir citādāki, turklāt ne tikai ārdas krāsā, bet uh, ar savā formācijas uh, tādā uh, uh, nu, vēsturē, uh, pieredzē, uh, arī varbūt tās kaut kādās uh, ticības tādās uh, izpausmes tradīcijās, un, un jā, nu, tas, protams, var būt izaicinoši, uh, Un vienlaikus to mēs jau šobrīd arī Latvijā, starp citu, redzam, un tā skaitā arī eh, Rīgas garīgajā seminārā. <clears throat> bet, eh, bet, bet arī ieaudzināt to, kad, eh, kad tu neesi viss tikai kaut kādas konkrētās diecēzes, mm, teiksim tā, <laughs> nu, e, un speciāli lietoja vārds darbinieks, algots, kurš nu tagad konkrētie, bet ka tu esi priesteris, ka tu esi aicināts uz pastorālo kalpojumu un ka tu to beidz katoliskās baznīcas vārdā un, un sludini šo dievu vārdu. Mani. Un tas varbūt tās citu tādu kultūru, mentalitāti, izpratni par lietām tad arī eh, var ienest eh, arī jauno priesteru eh, apmācībā un formācijā. Nu, uh, praktiski eh, es nedomāju uzreiz, kad eh, visi, kas tiek sagatavoti, tiks kaut kur sūtīti tālāk prom, bet eh, vismaz teoretiski, kā redzam, tāda iespējamība, protams, varētu arī pastāvēt. Nu, mēs arī redzam, ka Āfrika, Nigērija šobrīd ir tā, kas atsaucas ļoti dāsni uz, uz šo Rīgas diecēs, arhidiecēs vajadzību un, un ir atsūtījuši jau uh, gan divus priesteris, gan trīs semināristus. Nu, arī praktiski mēs redzam, ka tādas lietas eh, var notikt. Svarīgi saņemt ne tikai nevienu teorētiskās zināšanas, bet iegūt arī praktiskas iemaņas, lai savus pienākumus veiktu ar atbildības sajūtu. Turklāt prastu sadarboties ar citiem, tāpēc jau studiju laikā un brīvdienās – ir jāuztic piemērots uzdevums, lai šie jaunie kandidāti uh, tiktu ievadīti pastorālajā darbā. Uh, nu, tas uh, atkal šķiet tik ļoti elementāra lieta, tik ļoti pašsaprotama lieta un vienlaikus tiek uzsvērts, kad um, nepietiks ar, ar visu šo intelektuālo un tādu formācijas sagatavošanu, uh, pastāstot, pārunājot par kaut kādām lietām, bet kad ir nepieciešams, ka šie jaunie kandidāti tiešām pieredz kaut ko no šī aicinājuma uzdevumiem. Un, protams, caur to arī mācās, caur to arī mācās, caur to arī aug, caur to arī veidojas par priesteriem. Un, un man pat gribētos teikt arī savā ziņā atklājuši sevi, kas ir uh, kas ir tie aspekti, kas būs ehm, tādi dominējošākie, spēcīgākie, nu, kur, nu, kur tas jaunā kandidāta talants vis, vis, vislabāk varbūt tās arī uh, izpaudīsies, kur varbūt tās mazāk, un, un protams, tas arī palīdz tālāk uh, priesteriskajā dzīvē apzinoties arī šos, uh, šos aspektus, tad uh, arī tālāk veikt savu um, misiju uh, un, un spēt varbūt tās atrast uh, palīdzību, kur ir vajadzīgs uh, Eh, un, un atkal citās vietās varbūt tās um, nu, spīdēt ar savā kalpojumā, un, un es domāju, tas arī, starp citu, um, biskapam, piemēram, mēs varētu būt liederīgi arī redzot un apzinoties šī jaunā kandidāta stiprās puses, un kur varbūt tās ir vājākas puses, mm, pēc tam jau kā priesteri nozīmējot draudzēs vai kādos citos kalpojumos. Nu jā, tātad eh, šī prakses iegūšana um, arī ārkārtīgi būtisks aspekts uh, šajā ceļā uz uh, priestarību formācijas uh, ceļā, ko nedrīkst palaist garām. Tālūk. Pēc muzikālas pauzes būsim atpakaļ un noslēgsim šo katehēzi vēl ar uh, kādu atziņu, ļoti atkal, manuprāt, uh, tādu vienkāršu, uh, ļoti saprotamu un varbūt tās atziņu, kuru vajag aktualizēt un kur arī pie mums Latvija aktualizējies, un tā ir pastāvīga formācija, kas ir nepieciešama ne tikai semināra laikā, bet arī noslēdzot semināru. Tavai sirdī godu dodam, akmens Jēzus. Yeah. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji šeit es, priesteris Jānis, un noslēdzot šo katehēzi vēl neliela atziņa, kā jau es pieteicu, gana uh, pašsaprotama atziņa, un tomēr tā vērts, lai tajā ieklausītos un ne, nebavelti tā tiek arī iekļaut šajā dokumentā, kā formācijas pilnveidošana pēc semināra beigšanas. Tā ir tāda apakšnodeļa, gan tikai viens paragrāfs tajā, un kas te šeit tiek teikts, ņemot vērā apstākļus, kādos dzīvo mūsdienu sabiedrība, priesteru formācija ir jāturpina un jāpilnveido arī pēc semināra beigšanas – Tāpēc bīskapu konferenču uzdevums katrā konkrētajā valstī ir izmantot šim nolūkam piemērotokās līdzekļus, piemēram, pastorālos institūtus, kas sadarbojas ar attiecīgi izvēlētajām draudzēm, periodiskas priesteru sanāksmes un garīgos vingrinājumus, lai tādajādi jaunākie klēra locekļi pakāpeniski, saņemot vērā, ne, ņemot vērā gan garīgo, gan intelektuālo un pastorālo aspektu tiktu ievadīti priestera dzīvē un apustuliskajā darbā un varētu gan vienu, gan otru no dienas dienā atjaunot un pilnveidot. Nolasīju visu šo paragrāfu. Uh, Tātad, kas tiek uzsvērts, kad priesteru formācija mūsdienu situācijā pilnīgi noteikti un vēl jau vairāk tagad, 70 gadus vēlāk, pēc tam, kad šis dokuments tika rakstīts aptuveni, 70 gadus vēlāk pēc šī dokumenta sarakstīšanas, šī atziņa ir vēl jo aktuālāka, ņemot vērā mūsu laika, mūsu um, um, pasaules tempus un, un, un kultūras izmaiņas un, sociālās izmaiņas, kas eh, šobrīd notiek, tas ir vēl, vēl jo aktuālāk, kad eh, šī formācija, priesteru formācija nebeidzas ar garīgā semināra beigšanu, bet ka tā tiek turpināta un pilnveidota eh, arī ilgi pēc semināra beigšanas. Šeit, protams, tiek izstālts arī, jo īpaši tieši to jaunāko priesteru uh, Eh, man liekas, kanoniski tur vai nav noteikti piecu gadu garumā eh, ordināto priesteru formācija eh, pieprasa tādu turpinājumu ehm, un pēc tam atkal citādāka formācija nepieciešama. Mēs par to, starp citu, varēsim dzirdēt nelielu Nu, diezgan labu, interesantu interviju ar uh, četriem priesteriem, uh, divi uh, no Itālijas, viens no Maltas, ne, vai otrādi viens no Itālijas, divi no Maltas un viens no Amerikas, kas eh, priesteri, kas ir pro sanktitāti eh, kustībā un kuri darbojas arī, tai skaitā, eh, ar, ar šo formāciju, kuri dalās arī, ja nedarbojas formācijas ietvaros, tad vismaz dalās ar savu pieredzi par to, kā tas ir Maltā, piemēramais, vai, vai Itālijā, un par to mēs varēsim dzirdēt nākošu pirmdienu kafijas pauzēm. Tā kā ieslēdzat, pieslēdzaties, um, klausāties un uzzināsiet, cik uh, dažādos veidos var šo formāciju tad arī uh, veidot. Bet uh, ne tikai formāciju, arī tādu priesteru garīgu aprūpi, um, jo, jo formācija ietver savā ziņā arī kaut kādus elementus, tādus mācīšanās elementus, un, bet gribas uzsvert, ka formācija un tāda pastorālā garīgā aprūpa, priesteru pastorālā garīgā aprūpa, eh, par to runās pirmdien kafijas pauzē šie eh, ārvalstu eh, viesi, bet, bet jā, šeit tikai noslēgumā gribēju izcelt un uzsvērt vēlreiz to, par ko tad baznīca uh, Eh, rūpējies un uz ko baznīca aicina eh, rūpēties arī mm, vietējos bīskapus, šeit bīskapi tiek piesaukti atkal, tas ir par formāciju visos etapos, visos posmos, sākot, eh, sākot ehm, ar semināru, patiesībā, patiesībā, ja atceramies sākumā, kad lasījām šo dokumentu, tātad vairākas katehēzes iepriekš, tad uh, dzirdējam, ka jāsākas šai formācijai ir vēl pirms vispār cilvēks nonāk seminārā. Jau, jau ģimenē, jau skolā, jau draudzē ir jāsākas šai formācijai, lai tiešām varētu dzimt aicinājums un a, lai šis jaunais cilvēks, vīrietis varētu atsaukties uz šo aicinājumu. Arī par to ir, protams, jāparūpējas, bet nav jāizmirst pēc tam, kad um, šis kandidāts ir beidzis uh, Eh, nu, teiksim, tā aktīvu formāciju, tātad studiju eh, periodu, kad nav jāaizmirst par viņu, bet kad ir tomēr eh, jā, jāveido noteiktas struktūras vai piemērot līdzekļi, kā šeit teikt, jāatrod, lai parūpētos un turpinātu arī šo formāciju. Un pašā noslēgumā gribu vienu mazo atziņu Eh, no noslēguma um, paragrāfa nu, citēt, um, lai liktu aizdomāties arī par, tā, par šī priesteriskā aicinājuma eh, nu, tādu milzīgo vērtību, cieņu, nu, milzīgo tādu uzdevumu un varbūt tās eh, pat tādu nu, nu, apbrīnojamu uzdevumu. Nu, ar to es domāju tiešām uh, tas aicinājums ir tāds, ko varbūt tās cilvēciski nevienmēr uzreiz mēs spējām aptvert, bet, bet caur eh, visu šo formācijas procesu, caur, caur arī praksi, caur kalpošanu, varbūt tās to aizvien vairāk un vairāk mēs arī varam apzināties un lasu šo uh, vienu atziņu. Neatkarīgi, eh, ka uh, baznīca aicina apzināties uh, ka priesteriem tiek uzticēta baznīcas cerība un dvēseļu pestīšana. Priesteriem tiek uzticēta un jaunajiem kandidātiem tiek uzticēta baznīcas cerība un dvēseļu pestīšana. Baznīcas cerība un dvēseļu pestīšana. Es domāju, laikā, kad varbūt tās mēs visi meklējam nedaudz vairāk uh, cerības, e, apzināties to, kad mūsu kā priesteru un arī jauno e, kandidātu, tātad tie, kuri vēl tikai gatavojas priesterībai, ir aicināti būt par e, cerības arī tādiem lieciniekiem, nesējiem pasaulē un, un protams, protams, kalpojums dvēseļu pestīšanai, tas arī prasa, kad pamazām ienāk mūsos apziņa par šo, šo kalpojuma nozīmīgumu un, un cerams arī spēt atrast pēc tam spēku sevī, lai to arī pats īstenotu savā kalpojumā. No nu, tālūk, ar to mēs noslēdzam šī rīta un šī dokumenta katehēzes beidzām lasīt šo dokumentu, kas tika Vatikāna otrā koncila dokumentu, kas tika veltīts priesteru formācijai, bet būs vēl dažas eh, katehēzes, kur mēs tiksimies ar Rīgas garīgā semināra vadītājiem, tātad formatoriem, lai aprunātos un varbūt tās eh, jā, nedaudz no prakses, no pieredzes, no, no mācībām, kas gūtas, no, no jā, personīgiem aspektiem par eh, formāciju un kā to var eh, vislabāk eh, veidot, eh, kā vislabāk pildīt šo arī formatoru uzdevumu, par ko arī nedaudz dzirdējām šeit, šajā dokumentā. Būs iespēja tātad tikties, ieklausīties, uzdot jautājumus ar citu un, un izzināt aizvien vairāk. Bet šorīt gan visiem, lai skaista šī dienu uz tikšanos jau nākošajā katehēzē.